Fer la parol, filma edo dokumental fikzioa ipatuko dugu gaur miarritzen ikusgai izanen baita, jadanik zon baita ikusia izan zen udazken uh, eh, erditsutan, eugen grinen filma da eta mm, lau pertsonen inguruan filmatua lau oietariko bat ana imaz delarik eta gurekin arratsalde hona. Arratxaldean. Hauduan, ana, duela, zomat urte, lau urte, eh, filmatua izan zen hori noski? Uh, eh, iru urte terdi bai, iru... Eh, binilata malaueko udan. Mm. Uda batez, beraz, Jen Grinekin nibili zinezten, uh, lauak, uh, espikatzen aldiguzu, uh, zer den hor filme horren muina? Bai, beraz... Be, Eugen Irinet, naizuen penetik, zituen Euskal Herriko eta bereziki ipar Euskal Herriko gazteak filbatu, eh, haien uh, bitartez de Euskal kultura eta Euskal nortasuna gaur egun aipatzeko. Eta berak, be, hautatu du, eh, hori aipatzea, uh, bidea ikipi bat eginez Euskal Herrian zehar, gure, gure tradizioak eta sustraiak uh, bateko. Eh, gero ara, ejan duzu doku fikzio bat da, beraz, uh, eh, eko izpena nahiko berezia da, eta guretzat ere nahiko berezia, pixka bat gure jola interpretatzen dugulako. Mm. Zeren ara, bada, alde bat eh, dokumental uh, gu, garelako filman, gure personalitatea, gure ideiekin, baina bestalde, uh, fikzio parte handi bat bada, uh, uh, eh, oinakizko historioa idatzia delako, eh, Eta baita ere gure elkarrizketak fiska bat bideratuak zirelako edo behintzat bederan ozan gaia emaiten zigulako. Mm -hmm. Baigo berezietan garelako ere. Bai, ze azke, e, azkenean hori zen, eh, um, lauak zinezten eta eh, Eugen Green filma egileak eh, ba, erabakitako gune batean sartu, egoera baten aurrean eman eta hortik eh, ba, zuen ideia zen, zuen lana zen, ez trukatzea Euskal Kulturaz azkenean? Hori da, hori da, gero ara gu gure elkarrizketa sortzen, improvisatzen eta zer egan aipatzen, baina ala ere aipatzen ditugun gaiak dira Eugen Green entzat eh, importanteak diren gaiak, mhm. gureak baino gehiago jaman dugu. Ah, hori da, zenta, e, bai, berak sortutako zerbait da, azkenean, hor, e, berak emandako ideiak, baina ezagutzen duen herri batena, alere ez da hola etorri eh, eta mm, bere ideiekin, edo nola, nola azkenean pentsatu du filma? Be, um, mm, bera uh, sortzaz Amerika jadan, baina ez da bat ere orta zaho eta orain uh, da eta frantzian bizida, eta hainit aldiz bidaiatu du Euskal Herrian, da da nik idatziak izan ipuli buruak Euskal Herrian pasatzen direnak, eta bedetitik ukandu uh, ara, uh, lotura berezibat Euskal Herriarekin, edo sen nitu du zerbait, eta zinez maite du gure izkuntza, maite du gure tradizioa, mitologia, eta hori dena, eta... Begiroz, eta gauza gehiago egiten ditu Euskal Herriari lotuak, hor bere lehen dokumentara zen, eta bere erabakia izan da Euskal Herriari buruz egitea, beraz, ara, gehiago da be, bere lotura bere izibat Euskal Herriarekin edo. Eta zuk, uh, eh, zer bat urte zinituen uh, filmatu izan delarik? Hemen sortzi urte. Uh, aski gazte zarete, ala ere ez dakit, uh, bai, bai. nik impresio hori ukandut, uh, ariketa ez dela erresa, lere? Ah, ez, ariketa zaila zen, egia egen, uh, eh, bai, bai, bai, segur zaila dela, uh, naturaltasuna atxematea, eta, bon, filma ikusi oraino, bon, niretzat, oino zailagoa da, objektiboa izaita, baina, bai, naturaltasun eskasa bada, segur da, Baina, bon, gero ikusten da ere ezberdintasuna filmatu ditugun lehen eszenen eta azken eszenen artean, biztan da, baina bai, adiketa zaila zen, bo, nire ustez uh, adibidez zaito, jortzi, zan, beste iruek biziki untzain dute azkenean uh, kalakariak eta jakintzuak direlako, mm. baina bai, zaila zen eta derezia, bo, ba, interes baina zaila. Pentsa zenut, uh, eh, bat edo aitor bat, hori izan maginu, berra uzairango zola, zuen iru entzatez. Ah, bai, bai, sekur, bai. <laughs> Bo, eta Ez, nola antolatu zuen bera, zera maiten zintuzten, adioz, kalakanen konzertu batera, eh, beti ziren sortutako gero estetikoki, biziki ederrak ateratzen diren irudiekin, ez? Eh, bai, bai. Hmm. Bai, bai, oktarako, bo, dena idatzia zen, bazakian, eh, egun toki oktara gamen girela, bazakian guti gora bera, zegai zein tokitan, aipatuko dinituen, Eta bon, ala ere, eh, hainitz mugitu gira, beraz, eh, bortzaz, uh, eh, biziki ondian tolatuazan haintzinetik. Gero, uh, eszena hainitz hainitz moztuak izan dira ere, beraz, uh, bon, bukaeran egin du montaia nahizuelarekin. Baina, gero, elkarrizketa hasten ginoen gu, guk, beraz, gaia ematen zigun, elkarrizketa hasten ginoen, eta mukatu ginue, ginuelaik, ikan ginuelarik nahi ginuena, eta mm, beretzat uh, ongi zelaik gelditzen ginuen. Eta gero, uh, be, Eugen Grinek ez dakia euskara, beraz, odre eh, Audrey Ok, uh, Okek, be, mm, dena itzultzen zion, eta gero, beraz, berak ez zuen, deus ulertzen zuzenean, baina gero bakarrik bazuen uh, itzulpen nahiko zehatz bat, eta hortik erraiten zuen, be, oso ongi, edo, edo behiz egiten dugu baina gehienetan uh, eh, atxekitzen ginen horrola behik. Bai, bai. bai, berezia ez, uh, egia da eh, besteak ere filma egileak ez dolarik izkuntza ere menperatzen, zer bilatzen zuen azkenean edo zure ustez ez, enta azkenean ez, ez zira bera, baina zer mm. bilatzen du olako esperi, esperientziarekin? nire ustez irakutsi izuen, zuen, ara, gaur egun eh, Euskara beti bizi dela, beti gazteak Euskara bizi alazten dutela, eta beti lotuak garela baita ere be Euskalegiari eta Euskalegia egiten duenari. Gero, bortzaz bere ikuspegitik eh, erakusten du hori guzia. Bo gero, nire ustaz, nire egitzea emateko, justu, um, alde biziki hona da, uh, bederen gai hainitz, hainitz tratatuak direla filman, behar bada ez guk uh, aipatuko genitunak, baina ala ere gaia eta nola uh, bideratua zaien, edo bederen gauza initz deskubri eh, deskubriarazten aldie, edo ez da bai da sortu uh, publiko mhm. Hara. Bai, ze hori zen ez, bere ideia, piskat kampoari begira. Bai hori da. Hmm. E, zenta hor ere eh, aipatzen genuen eh, be, mankizun kronikalari batekin eta pixka bat bitxia gertzen zela bon, uh, joiten zinten konzertu desberdinetara, adibidez gazte batek ikusten dituen konzertua kusaian ez dira gertzen adibidez. Ez? Bai, bai, bai, bai, bai segur. E, ez duzu faltasen ditu hori alde hortaik edo hola segitu duzu azkenean proposatua zena? Be, mm, egia ejan filmatu dugularik nahiko pixkat parentesien artean bezala bagina zen, beraz, eh, gure artean ginen, uh, eh, egitz ejan dudan bezala asko mugitzen ginen, nik ere gauza dejiak deskubritu ditut, toki dehiak, eh, zen, uh, bidai iniziatziko bat bezala, kasik, baina gero gehiago da filma gero egina ikusiz, uh, bitxi, bitxi sentitu dugula, eh, eta bai, gehiago da hori. Gero, uh, filmak eta denburan, bai, izat ez dut uh, gaizki bizi izan zen, eta um, mm, etzen behin ateratzen zen, etzen bortzaz, ara guk gure egunerokoan bizi duguna, baina ara segitu dugu berak idatzi zuen historioa, eta beste historio bat kontatzen zuen zen. Bai, bai, bai. Eh, azkenean, eh, sartu zarete olako esperientzia batean, ez? Eh, eta segitu, eta hortan parte hartu, eta eta, eta ah, bai, bai, gero, eta gero emaitza. Eta esperientzia hona zen, eh? Mm. Ala ere. uh, aktore lana beraz, egin duzu edo naturala zen? Nola bizi izan duzu zukadidez? Piskat diak nahasirik egin dugu. bez, aktore lana bat zutan bai, adibidez, uh, Kaiten dugularik uh, eh, bidaio bat egiten dugula elgarrekin, badakigu ahasongi ez dela egia, baina filmaren dela beraz aktore lana da. Gero, uh, eh, nintzo garelarik gure ez da baidak, be, improvisatuak dira, beraz ez gira gehiago sobera aktore, beraz, uh, nahasketa berezioat da. Mhm. Eta zu, beraz, eh, zuk zinema eskola bat edo egin duzu, ez? Edo zer entzun dut? Gara jartan ateratzen nintzen kasean liseotik eta kasean liseoan bada zinema opzioa. Mm -hmm. Ta geroztik egin dut eh, urte bat zinema eh, fakultatea, baina gero aldatzut. Ados, bo. Beste filma batean ikusiko zaitugu berdin egun batez, ala ere? Ez pentsatzen. <laughs> Bo, denborak eganen dena den. Untxo, fer parol beraz deitzen da filma, dokumental fikzioa, egan bezala eugen grinen filma, lau pertsona, lau gaztean inguruan, eh, ulertu duzuen bezala eta tartean ere ana imaz, xarri uh, eh, miarritzen ikus gaida sortziak eta erditan, eta be, gau aldi da, eh, musikariak izango dira, eta zuere hor izango zira, eta inbat pertsona ere ez eko gisan filmaren ondotik. Eh? Ebe mileskerana, izanuntza, lastera arte? Ebe mileskerzuri.